Fiskar en sång, kom, kungen alla på en gång Kungen skärgårdsfiltar och jäntor, en mönsterskång Ut i vårt friska Bohuslän, Jäntan, hon är så glad och svensk Fagerung och bland klippsadelns blommor och träd Där dansar Jämtland Gatan med sin kvillfallera Visar kärlek kvillfallera mot sin lilla vän Där dansar jäntan med sin kvillfallera Visar kärlek kvillfallera mot sin lilla vän Där seglar fiskaren käck och glad Där tar han sill i nät och bad Där ute klaras allt skönt med snäckstrand Han tar ett bad Där seglar män men modigt och fram över väldig västervåg Aldrig är världen käckare sjömän man såg Högt upp på vågens breda rygg faller av Fiskan gungar trygg faller av i sin kosterbåt Högt upp Valera, sjunger Träng Valera, isen kommer på Fiskaren var i floden in, munter och glad ut i sikten Båten är full av makrill och vitsling och konjakvin Nere på bryggan spelar man står fritt liksom vinden dansen går Vilsen som ången smälter har jäntan sin på myser höst och miltvallara Vinter filtvallara ut i Bohuslän Och jämta myser höst och miltvallara Vinter filtvallara ut i Bohuslän den klara lördagsnatt hörs utan havets glada skratt Marel med blåa strimmor när bryggan ses skimra matt Dyningen rullar mjuk och lång sprutar från havet som en sång Välver så len och lång eka stenar och sång Klarmånen skiner på vår strand faller Över hav och land faller Ut i Bohuslän Klarmånen lampa, la över hav och lampa, la ratt, över på sjön.